malplida appetito sub varmego. Homoi havas ce altae temperaturoi regule malplida appetito. Cio estas conata? Fonae causoi tamen restis gis nun malclarae. Internazia te amo della Medicina Universitato de Vieno Nun unua foie prescribis tiun neuronan signal voion, kiu malalten reguligas la alprenon de nutrajo sub varmego. Kiel la prilumigoe ce montris, la signal cascado startas en la nucleus parabrachialis, kiu estas la termostato en la capo, cae estas competenta por la percepto de temperaturo. En tiu areo ni observis en la cerbo de musoi, kiui estis elmetatai dum unu horo al temperaturo de quarde gradoi Celsiuso, la activigion de specialai celoi, raportis la studestro de la centro pri cerb esplorado de la Medicina Universitato de Vieno tiui celoi etendas sia in pilon gigoin, axonoin, en la hipotalamon, kie sidas tiui neuronoi, qui cunor digas la alprenon de nutrajo. La transmito de signaloi al tiui neuronoi tamen ne ocasas recte, set tra specialigintai celoi, cun la nomo tanicitoi tanicitoi vestumas lavandon de la tria ventriclo, do uno e la quar cavajoi de la cerbo. Ili elsendas por la comunicado cun forai celoi signal moleculoin en la cerbo mielo liquajon. La esploristoi clarigis, che la exteren montrantae structuroi de la tanicitoi penetras en la cerbon kai fine contactigas cum tiui neuronoi, kiui instigas al alpreno de nutrajo. La de malcovrita signal voio do montras che la efico de varmego ne influas la senton de sato, kiel oni tion supposis gis nun. Anstata utio per la eligo de certa cresco factoro, estas premsata la activezzo de tiui cerboceloi, ciui instigas al serciado cae al preno de nutrajo, clarigis la studestro. Por homo, estas necessege por transvivi, teni la kernan temperaturon inter 36 como quin cae 37,4 como quar gradoi Celsiuso. Tial, la corpo startas ce acuta e fico de varmego, au malvarmo, diversain reagoin. Reductita al preno de nutrajoi au de calorioi, estas unu el tiui contrao damagiae strategioi ce altai temperaturoi. La actualae ecconoi povus laula esploristoi, ancau liveri attaco punctoin, por novae terapioi de malsanezza tropezo au subnivela peso.